15. pitanje Da li je dozvoljen alkohol u kozmetici kao što su parfemi ili recimo maskare i slično? Da li pod to spada kada piše samo alkohol ili i ostalo? Jer na nekim proizvodima, recimo kreme protiv reumatskog bola, piše da ima alkohol denat ili u nekim proizvodima piše benzil alkohol i slično. Allah vas nagradio najboljom nagradom. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa alaikum as-salam wa rahmatullah. Oko alkohol, hajde polako da objasnim za vas. Alkohol ima dva e, viristi. Dva viristi. Prvi koji pravi za glava kao ubija, uh, upijajući. U, upijajući. Razumiješ? To je prvi viristi koji pravi za glava kao pijan. Tako će reći a drugi otrovan, razumijeti, koji pravi za glava kao ubijen, to je haram. I, i ti miris oko toga, to je ima govor oko toga, ću neca, ću, ja ću objasniti. Ali mi smo raspitali oko toga, ja sam pitu lično, za veliki trgovac koji radi oko alkohol za koji zemiris. Rekao, to je ni medicinski alkohol, a to je neko je idi za piće. Nego, ja, zašto? Jer je, on meni kažu, alkohol koji je tako pravi za glava kao pijen ili za, za medicina, to je puno skup. I to je vodi da ne budi čvrstan miris. Odmah idi brzo, pa ne može da koristimo. Drugi, drugi koji mi koristimo, to je otrovan. To je nismi čovjek pit. To je odma čovjek umri. Čak ja, kad ja oporučim, oporučim ljudi koji koristi taj miris, da nakon dva puta i tri puta kad ustaviš na ruka, recimo da periš tvoje ruka. A ja će pročitat za vas fetua od naš muhaddis Abu Ishaqa al-Hawaini šta je rekao oko toga. A to je poznatni alim. Kaže, ja vidim da kad koristimo alkohol, e, miris koji ima neki predsjednat od alkohola, kad ja sam raspito oko toga, kaži to je otrovna materijal, otrovan materijal i pa ako znamo da to je otrovan i može čovjek kada, kada pio umri, to je znači da nema smetnje oko toga da koristiš. Da li imam isto odgovor od šejh Salman Alauda za taj miris? Kad je nije smeta da radiš kao trgovac za taj miris, jer to je ne prodan zbog piće. To je samo za miris da ostaviš. Pa vidim da to je stvar koja je dozvoljna stvar. Da li? Šta je rekao Ibn Usaymin, rahmatullahi alaih, da koristimo za neke rana, recimo, ili ima neki malu pricinat koji ima u neki lijekovi. Pa kaže, taj alkohol kad vidimo da ima koliko korist, korist kad koristimo kao lijek ili da ostavimo na, na, na, na, na rani, ima toliko korist, pa može da iskoristimo, razumijete? Može da koristimo. Jer mi nema dozvoli, ne dozvolimo za sebi da zabranimo ljudi da, da pusti taj korist, a kraj krajeva šta će biti ove stvari kao stvari koje su sumljivo. A nećemo reći to je strogo zabranjeno. Nemamo prav da tako kažemo, jer to je slaba mišljenja. Pa kada bude potreba da koristimo, može da koristimo pogotovo za lijekovi. Allah najbolji zna.